Օգոստոսի 31-ին նախատեսվող Փաշինյան-Ալիև Միշել հանդիպման մասին առաջինը հայտնեցին ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։ Ավելի ուշ Հայաստանի կառավարությունից հայտնեցին, որ կա պայմանավորվածություն երկկողմ հանդիպման մասին։ Ընդ որում օգոստոսի վերջին երկկողմ հանդիպման հնարավորության մասին անոնսավորել էր նաև Մոսկվան, բայց այն տեղի է ունենում Բրյուսելում։ Քաղաքագետ Տարոն Հովանիսյանի համար սա անսպասելի չէ։ Բրյուսելը դեռ ամիսներ առաջ է կազմակերպել հանդիպման նախապատրաստական աշխատանքները, ասում է այնպես չէ որ նոր է որոշվել Բրյուսելում հանդիպում անցկացնել եւ այստեղ որևէ, այսպես ասենք, նորություն չկա, ուղղակի միգուցե հանրային ավելի ուշ է հայտարարվել որ հանդիպում տեղի ունենալու, բայց առնվազն հուլիսի սկզբին արդեն ինչ որ չափով པարզ է եղել, որ օգոստոսի վերջին անցկացվելու է հանդիպում Բրյուսելում Շարլ Միշելի միջնորդությամբ։ Ռուսաստանի կողմից որքան ես տեղեկություններ ունեմ, հստակ նախաձեռնություն չի եղել այսին ժամանակում հանդիպում անցկացնելու, բակառակ դեպքում որևէ խոչ դեռ չկար Ռուսաստանում նույն տիպի հանդիպումներ անցկացնելու եւ դրանք ինչպես նախկինում այնպես էլ ներկայումս հավասարաձոր անցկացվում են։ Բրյուսելյան հանդիպման օրակարգի մասին նույնպես առաջին Ադրբեջանում խոսեցին։ Ադրբեջանը հույս ունի, որ հանդիպմանը կհամաձայնեցվի Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի տեքստի նախապատրաստման աշխատանքային խմբի ստեղծումը, գրել են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Հայկական կողմը որևէ օրակարգ չի հրապարակել, միայն նշել է, որ կքննարկվեն այն հարցերը, որոնք եղել են նախորդ հանդիպման օրակարգում։ Թեև Ադրբեջանի հրապարակած օրակարգը խաղաղության մասին էր, բայց հանդիպմանը նախորդած նրա քայլերը ամենևին էլ այդ տրամաբանության մեջ մեջ չեն, եւ հանդիպումը տեղի է ունենում օգոստոսյան սրացումներից եւ Արցախը Ադրբեջանին կապող երթուղու ժամանակից շուտ փոփոխությունից հետո։ Ադրբեջանի պատկերացրած խաղաղությունը ճակերտավոր խաղաղություն է, այն ենթադրում է Ադրբեջանի առաջ քաշած բոլոր պայմանների իրականացում, հավատալ, որ Ադրբեջանը անկեղծ է, անմտություն է, ասում է քաղաքագետը։ Փորձում է Ադրբեջանը հնարավորինս արագ հասնել իր արժեվ դրված մաքսիմալ, այսպես առավելագույն նպատակներին, օգտագործելով առաջին հերթին ռուս-ուկրաինական պատերազմի գործոնը։ Այդ ընթացքում մենք հաճախակի տեսնում ենք ագրեսիայի ակտեր Արցախի նկատմամբ, Հայաստանի Հանրապետության սահմանին, Ադրբեջանի կողմից իրականաց։ Եվ Ադրբեջանը փաստացի այս պահին այնինչ փորձում է իրականացնել, դա հետևյալն է՝ པարզ բանաձևով եթե ձևակերպենք, գործադրում է ուժ եւ ուժի սպառնալիքին զուգահեռ error առաջ է քաշում իր պահանջները, փորձելով այսպես ստիպել իրականացնել այդ պահանջները, հակառակ դեպքում սպառնալով նոր ուժային գործողություն իրականացնելով։ Եվ հիմա այս իրավիճակը փորձում է Ադրբեջանը օգտագործել հանդիպումից առաջ հնարավորինս շատ պրեսինգի, այսպես ճնշումային գործողություններ իրականացնելու համար, որպեսզի հանդիպմանը կարողանա իր համար ձեռնտու մտնոլորտ ձևավորել։ Այս հարցում քաղաքագետ Հայկ Սուքիասյանը համակարծիք է Տարոն Հովանիսյանի հետ։ Ադրբեջանի խաղաղասիրության խոսքերին հավատալ պետք չէ չէ։ Խոսելով նախատեսվող հանդիպմանը Հայաստանի անելիքների մասին քաղաքագետը նշում է. Հայաստանը պետք է իր շահերը եւ Արցախի շահերը պաշտպանել կարողանա, բայց նաեւ Արցախից էլ պետք է զայներ հնչեն եւ այդտեղ նաեւ շատ քիչ կաշկանդվի Արցախը։ Ինչտեղ է զբաղեցնելու Արցախը բանակցությունների օրակարգում սպասվող հանդիպմանը Լեռնային Ղարաբաղի մասին քննարկումներ հնարավոր են, ասում է Տարոն Հովանիսյանը, սակայն դրա մասին հայտարարություններ չեն լինի, դա ձեռնտու չէ Ադրբեջանին։ Ուղղակի Ադրբեջանը այս պահին առավել եւս հրաժարվում է առհասարակ նախ հանրայնացնել, որ որևէ քննարկում տեղի ունենում է, եւ երկրորդը հնարավորինս արգելափակել Արցախի շուրջ ցանկացած քննարկում, հանրային իր դիսկուրսը ծավալելով այնպես, որ Արցախյան հիմնախնդիրը չկա, կառուցված է։ Ադրբեջանի նման գործողությունները արտահայտվում են ՀՀԿ Միսկի խմբի հանդեպ անվստահության արտահայտման եւ համանախագահների աշխատանքի թերագնահատմամբ։ Միջդեռ վերջին շրջանում նկատվում է Մինսկի խմբի ակտիվացում։ Մինսկի խմբի հետագա արդյունավետ գործունեությունը կախված է Միացյալ Նահանգներից եւ Ֆրանսիայից համոզված է քաղաքագետը։ Այս պահին զգացվում է, որ իրենք ունեն նպատակադրվածություն, այս մնալու գործընթացի մեջ, իսկ գործընթացի մեջ մնալու համար Ռուսաստանը ունի այլ լծակներ, որի մասին բոլորս պարզ գիտենք, այդ թվում գլխավորը խաղաղապահները, հա, ներկայացածը շրջանում, բայց Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների համար միակ գործիքակազմը, միակ ձևաչափը Միսկի խումբն է։ Եվ շատ բանով սա կախված է իրենցից, այսինքն այնպես չէ, որ միայն Ադրբեջանի առարկությունը բավարար է, որպեսզի Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները դուրս գան գործընթացից, հա, կամ այդքան լուրջ ազդեցություն ունի Ադրբեջանը, որ կարող է ստիպել գործընթացից դուրս մնալ Ֆրանսիային ու Միացյալ Նահանգներին։ Այստեղ փորձում է Ադրբեջանը լայնորեն օգտակար օգտագործել Ռուսաստան արևմուտք այս պահին արկա հակասությունները այս դաշտում, այսպես ասենք, նաև որպես գործընկեր ընտրելով Ռուսաստանին, այսինքն շահերի համադրությունը հաշվի առնելով, փորձում է արգելակել Ֆրանսիայի Միացյալ Նահանգների ներկայությունը, բայց այս ամեն ինչը ըստ էության ունի ժամանակավոր բնույթ եւ կարող է շատ արագ փոխվել։ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը Ադրբեջանը չի ստեղծել եւ Ադրբեջանը չէ որ կարող է որոշել այն գործի թե ոչ, բայց հայկական դիվանագիտությունը պետք է ջանքեր գործադրի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ակտիվացման ուղղությամբ, ասում է քաղաքագետը։ Եթե նույնիսկ համանախագահները չայցելեն Արցախ, ապա գոնե լինեն այցեր տարածաշրջան։ Պետք է պահպանել այդ ձևաչափը, ինչեւ որ ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը կավարտվի եւ արևմուտք Ռուսաստան հարաբերություններում որոշակի մեղմացում կլինի։ Այդ ժամանակ հնարավոր կլինի խոսել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի աշխատանքների գործերի լիարժեք վերականգնման մասին։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։